sista, sista natten med gänget. Sista natten, sista kvällen. Jag börjar den här podden med att stamma. Jag tycker <laughs> det är bra att sätta den, okay. den ribban. Peter Björklund, det var Nej. länge sedan du var med i eh, Jenny och vänner. Ja, superlänge sedan. Det var fem månader sedan, våras. Vi satt och frös på någon bar någonstans i februari, typ. Barbro typ hade feber, tror jag, senast. Nej, det kanske var första gången. Det är ganska mycket mysigare nu. Mycket mysigare. Vi sitter på Trädgården för allra sista gången i sommar. Ja. Eh, det är lika fint väder som det har varit alla gånger vi har spelat in här. Vi har haft supertur med vädret. Regn en gång tror jag. Det är karma ja. för att vi har varit så grymma. Verkligen. <laughs> Hur har din musiksommar varit? Bra. Uh, upp och ner, men uh, mycket, um, mycket bra hiphop. Jag är inte lika bevandrad inom hiphopen som du är, så för mig har det varit lite av en ny värld också. <clears throat> så mycket bra. Mycket R&B mm. som jag gillat. Mm. Ehm, jag tänker att vi ska börja med att spela en av våra absoluta favoritlåtar från sommaren. Det är lite det som är temat. Ja. Ehm, det kommer bli en stafett här idag. Ja, vi har en massa människor eh, runt omkring oss. Grymma gäster som sitter helt knäpptysta just nu <laughs> med sin öl i handen. Uh, ehm, vi får se om det blir mer liv snart. Ja. Uh, vad är det vi ska börja med att lyssna på? Uh, Wally och Rihannas remix på Bad. Så bra. Sjukt bra. <laughs> Heard about you. You heard about me. <laughs> yeah. Why? Cause I had some issues. Why? Why? <laughs> Back at you. Bad girl. Is 42. Look, bad girls ain't no good. And the good girls ain't no fun. Look. And the bad girls want a real nigga. Yeah, cause real niggas just want. Ah. So it ah. seems that we caught up in the wrong thing. Got to thing for a queen who know when to lead. You got, got a thing for a king, but you want a king. Seems like the ones who roam never got a ring. And I can see that you're. <laughs> yeah, in a literal sense. I mean a physical sense. I mean a ups. Wait, baby, give me a second. I need a minute to bend. I'm only telling you that. I heard you. And I'm telling you, I can believe that. Not the type of fella that y'all be getting jealous, but we talking about game while they got the lead pass. We at that bed, floor, couch, hold up. Loud, pat, boy, roll up. You know what? What's up? What's up? Forget it, cause all the bad girls always unapologetic. Is it bad that wow. I never made love? No, I never did. But I shouldn't how to. feelings. She ain't wrong. She work hard. She play harder. Got a smart mouth. Like to speed fly. She don't catch feelings. She too busy catching G5. She no saint. Sap Saint Laurent. Gon' blaze out. Take the wheel job. And Rihanna got these women in their Rivers Island. I'm just trying to take a dip, y'all. Never deterred with bullshit, y'all. Never concerned. She's trying to live it out. No more suck up a love. She probably ducking because you try to follow your gut feeling. You get lost some issues, yeah, and I noticed it. You got the coldest cortisone, but warmer skin. You froze with it. You tryna play sub zero, I be scorpion. Psh, get over here today. Smelling like Jean Paul, got the eight. Got about three friends, she don't even tweet them. Ain't no IG, but she follow King. And we at that bed, floor, couch, hold out. Loud, pat, boy, roll up. You know what? What's up? What's up? Forget it. All these bad bitches always uninvited. Is it bad that I never made love? No, I never did. Men du sa att den är lite för långsam för att spela ut det. Ja, vi ska spela skiva ikväll. Lite som vi pratade om förra veckan, att man vet liksom inte riktigt vad man ska göra med den. Alltså det går typ inte att spela ut det, känns som. För den går lite för långsamt. Det är liksom inte riktigt den där goet ju. Emelie Thorén, en av sommarens gäster, sitter här bredvid mig nu. <laughs> Hon har ingen mick än, men eh, jag tror att hon sa att den var inte tillräckligt knullig för att vara en ja, knullig precis. låt. Meaning att den ska vara lite långsam kanske, så måste den vara lite knullig tror jag. <laughs> Ja, jag vet inte. Ja, typ. Robert Silén är här. Hej! Apropå knulliga låtar. <laughs> ja, tja! <laughs> Vad tycker du om den här låten? Vi spelade ju den när du var med ja, det, eh, som gäst. Det känns väldigt eh, déjà vuigt att höra den och sen få prata. För det var exakt samma setup när jag var här för en och en halv, två månader sedan. Typ. Vad har hänt eh, i din eh, iTunes-lista sen Så vi såg sist? Så jävla mycket! <laughs> alltså, helt stört mycket. Det känns som att det har släppts mixtapes varje dag, typ. Så jag har fortfarande ganska mycket att lyssna igen, känns det som. Sanna Berg sitter här också i bakgrunden och nickar instämmande i mixtape-flodsnacket. Eh, ja, men det kommer så sjukt mycket. Så vilket, alltså vilket är det liksom... bästa mixtapet du har lyssnat på i sommar? Oh, svårt. Uh, jag, alltså, DeLorean gillar jag. Det är någon form av så här, jag tror, uh, jag tror att han kan vara MMG sammankopplad. Det är eh. alltså inte det spanska indiebandet eh, Nej. DeLorean. Och det är inte heller bil, eh, <laughs> bil eh, precis. Nej. men det har varit bra, eller så mm. jämnt. Sen har det släppts väldigt mycket låtar från alla de här mixtipsen som är extremt bra. Vad- Bland annat den som jag har tagit med. Du har tagit med din absolut bästa låt från i sommar, Ja. typ. Ja, exakt. Det är en rappare som heter Kevin Gates Mm. som jag tycker är helt fantastisk. Varför det? Ehm, det, han, det är lite så här... Han är väldigt han kan lägga en rad och sen så går han tillbaka och så förklarar raden på en gång. Han gör det i den här, i den här låten också. Så, och så här, jag vet inte, han, han bara lägger det bra. Du gillar han, pedagogisk rap? Ja, och så här, det, är, det är lite sorgligt och det är lite emo. Ja, det var bra. trust issue, shit on trust. Really no two point conversion. Won't run it after I touch down. My opponent kicking his defense. Try that shit this weekend. Where was you when I was slumped over? Gums hurting from an old bullet in front of the toilet while hunched over. Puking all of my insides. Stab wound from an old friend. Well, at that time we were close friends. They say I killed them in cold blood. We wrestled for the gun, but the gun went off. He up the pistol, looked him dead in his eyes. I've been ready to die, so nigga do it. Gates, man, I really it. I'm serious too, nigga, really do it. Turned his head, closed his eyes, aimed the tool, started shooting. I didn't die, my life a move. 30 a.m., never say when. It's five in the morning, and your children are somewhere on the corner. 6 a.m., water boiling. Think I'm addicted to the strong. When I was touching McKinley. Aaron really my best friend, and I was loving her best friend. Bright Brittany with the long hair, you know Fable Lord, little sister. She stole a check for the come and get me. I was buying dope in and out the system. Brandy fucking my nigga Ray. At the same time, fucking cold sweat, He the track coach and the asshole. No, that didn't have shit to do with this. I was just stating the facts though. Jessica around me, talking sexual about me. She been over in front of me from the back while I'm pounding. Now it's over up and get out. I most likely forgot to mention, but we was in my trap house. Just brainstorming in the game, forming these thoughts and ideas. No regrets for the shit I did. That also mean for the niggas I killed. 30 a.m. Never say when. It's five in the morning, and your children are somewhere. Så bra! Förlåt, jag bara <laughs> kände att jag var tvungen att gå in och säga det. 4.30 uh, AM. Ja. Har du legat och lyssnat på den här låten klockan halv fem på morgonen? Det har jag nog säkert somras? gjort. Men, men jag tycker framförallt Med att... Med stilla tår rullandes ner för <laughs> kinden. Exakt! Alltså bara, uh. Men det känns som att det är snarare, istället för att så här, man har varit uppe till 4.30 så känns det som att, det är, att man går upp 4.30 och att det börjar en jättejobbig dag då. Typ. Du ska alltså, ut på alltså, din tidningsrunda. Ja, men lite så. Det känns som att det är skillnaden. Istället för att det är en nattlåt så är det en väldigt tidig morgonlåt. Okej, typ. okej. Okay, okay. Men eh, nej, eh, han är grym. Jag gillar hur han eh, rap, eh sjunger lite grann. Han så här snickrar refränger som Future, fast är bättre. Är, mel den melodiösa rappen har varit mm. eh, bra i sommar. Ja, verkligen. Emelie Thorén. Hej! Hej! Nästa gäst på tur. Hur mår du? Jag mår bra. Lägger in en snus precis nu. <laughs> man <laughs> behöver inte berätta det när det är radio. Nej. Men jag uppskattar det. Ja. Uh, hur har din eh, sommar varit rent eh, musikaliskt? Den har varit ganska bra. Det har inte varit jordskred direkt men <laughs> den rullar på. Puttrar på. Vad har du lyssnat på? Uh, jag, uh, vad ska jag säga, jag upptäckte Kendrick Lamar i sommar ett år efter alla andra som sitter här runt om mig. Oh, så, jag lyssnar, <laughs> så jag lyssnar ganska mycket på honom. Ja. Faktiskt apropå den där Collard Green som jag hade med mig när jag var här sist. Just det. Eh, för så var Schoolboy Q, hette han va? Ja. Så hade han Kendrick. S samma yes. gäng i alla fall. Ja men precis, så då tänkte jag gud det låter jättebra. Så lyssnade jag lite mer på skivan Mad City Eh, och lyssnat jättemycket. Så det var en ganska mycket Kendrick-sommar och så såg jag dem på Way West också. Vad tyckte du om den spelningen? Sådär alltså. Jag gick därifrån sur. Ja. Klumpen ja. stampade jag <laughs> Jag kom dit ganska sent så jag kom precis till eh, Mad City jag var svinpackad och tyckte det var jättebra. <laughs> yeah, kände det. Men äh, sådär ändå måste jag säga. Okej, okay, okej. Okay. I alla fall. <laughs> <laughs> Din, eh, ja, du, du, nämnde collard green här, det var ju det vi ägnade nästan hela poddavsnittet åt, att mm. försöka klura ut vad det kunde vara slang för. Ja. Eh, det visade sig att det bara var helt vanliga grönsaker som man har kokat. Ja. Som sagt, <laughs> ibland är det inte häftigare än så. Uh, din låt som du har tagit med dig, uh. som eh, sommarens allra bästa låt enligt Emelie Thorén. Ja, eller? det är egentligen senaste veckan, den kom ju för en vecka sedan. <laughs> men jag vill inte höra den andra låten någonsin just nu. Och jag älskar gästerna Jenny och vänner, mm. så hippa. Mm. Vad är det vi ska höra? Uh, Big Sean turn them into hoes. Dreams stop being dreams when I turn them into goals was the first one that had it. Then I saw Nas chain, man, that was illmatic. Then I saw Kanye's hanging from his gold necklace. Then Ye gave me mine. I show you my work ethic. Mom had that hoopty that she ran in the dirt. Used to pick me up from school, man, right after work. Now she rolling up in that caddy like she coming to church. She asked why I rock all this gold, cause I'm coming in first. Got the streets behind me like I was staring in the rear view. Used to have to take showers standing in the mildew. Now I'm in the penthouse. Look at what a meal do. Looking in the mirror and I'm still you. I'm still you. Got, got my first chain. Like I got my first chain, I be stunned. Stunned like I got my first chain, I be stunned sudden, like I got my first change. Big, big, big was the first one to have it. Now Jacob the jeweler benefit from my habits. I be stunned, stunned like I got my first chain. I be stunned, stunned like I got my first chain. What's all about with this rap stuff? I can say I never been punk robbed or smacked up. I can say I never been chased, jumped or backed up. I learned to patch it up and get past it. The niggas who be acting up, cause it's a mental game. I learned that when I got my first initial chain. I didn't fake it, it was gold plated. I was posing, relating to those dealing with blow had the big gold boat anchors. It was those gangsters, that boldness, that culture, those projects. Shiny shit on their necks, making both of my eyes squint. It got in my bones. Now I'm copping stones. Sorry, Sierra Leone. One day we'll right the wrongs. 18 karat gold Cuban on. Not too short, not too wide, not too long. My pen the defensive in the truest form. Platinum gold, rose gold, what you want? Got, got, got my first chain. Go Cuban like I got my first chain. I got my first chain. Jesus. Big was the first one that had it, then I saw a chain, man, that was illmatic. Stun, stun like I got my first chain. I am like I got my on the highway to heaven. Look at all the tolls I paid. I didn't gave my city drive all the roads I paved. No matter which way I turn, things go my way. I'm rocking chains every day, so you know I slave. Even when I'm just walking around the crib, nigga, to remind me of everything that we did, nigga. Look up in the mirror, chain, only thing lying. No heroes where I'm from, bullets, only thing flying. I know the high. The go, the harder to climb. But after that, the bigger the muscle and smarter the mind. Police only work 12 hour shifts, cause in Detroit, that's cheaper than the bailout. Biz, trap house built brick by brick, pay dues on dues. FF good, you know I'm reppin' crew on crew, stack bills on bills. till my backyard's got pools on pools, girls on girls, lingerie and moulin rules. Goddamn, I think I'm gon' OD off this asparagus and bread and pasta. Need a doctor, I've been dodging shady hoes and rainy days. It's like I got a built in dive counselor. And it's a shame, a fucking shame. I don't remember my first love or my first time praying, but remember my first ass and the first time she came. It almost felt as good as when I got my first chain. Got my first chain. Vad var det vi lyssnade Emily? Uh, eh, Big Sean, First Chain. Tillsammans med Nas och eh, Kid Cudi. Yes. Vad är det som är så himla bra med den här? Jag kan inte sätta fingret på det. Det är det jag brukar kalla för gråtdans. Man blir både glad och ledsen samtidigt. Det är någonting supervemodigt över det. Du ser alltså, nästan lite så blank i ögonen ut nu. Nej, jag kom på det, det är inte med det men jag kom på att jag också tog i Alicia Keys-trumman. Och beatet är ju som en upppitchad... Mm. Ehm, Try sleeping with a broken heart-trumma. Ja, eh, exakt. Ja. Och alla vet ju hur sorglig den är. Nu kommer det snart en stilla tår. <laughs> ja, men jag tycker den är, den är så himla fin den här låten. Det kanske är Nico-kicken som du har fått nu av snus. Tack snälla Emelie för att du var med. Vi Tack glömde själv. säga hej då till, till Robert. Ja, vi säger det nu. Nästa gäng till rakning. Hallå där! <laughs> Johannes Lättmark, hej! Hej! Du hej. såg livrädd ut men lät eh, väldigt smooth. Ja, jag försöker. Man blir lite sprutar eld och grejer här på trädgården idag så det är lite så. Det är en slags förberedelse för den stora finalen. <clears throat> Exakt. Sist, sista kvällen på trädgården Exakt. sommaren 2013. Det ska bli pyroteknik och eh, massa tokiga grejer. Exakt. Känns som. Det kommer bli nice. Viktor Valdås. Hej. Hur mår du? Bra tack. Hur mår du? <laughs> lite raspig. Jag är lite trött. Eh, Men bra. Vi, vi, är alla trötta efter en, en turné <laughs> Jättetrött i högerarmen efter Så, bull. Hur, hur rap är det egentligen? Um, kanske det minst rap jag gjorde i sommar. <laughs> Eller? Och sen känner ganska mycket för det är ändå ganska stekigt så det kan vara lite balin att spela boll. Hur, hur, vad, är, vad är det mest rap ni har gjort i sommar? Jag var eh, en vecka eller några dagar i Cannes och alltså såhär ut den. Det var pool och champagne och hit och dit. Det var, det var rap, på riktigt rap. M mest rap jag gjorde var att hänga en minut med Waka Flocka. Det gjorde min sommar. På din födelsedag till och med? Exakt, exakt. Åh, grattis i efterskott. Ja, tack, tack. Så nu vet alla det också. Nu gjorde jag bort mig. Rap, när, rap ni, Johannes. När ni var här senast och gästade så eh, snackade ni om att ni skulle välja låtar för hippa människor eh, och... Eh, Han ja, inte jag. <laughs> Nej, och så hade vi ett bråk om Drake. Hela ja. den här sommaren har ju kretsat kring Drake i Jenny och vänner. Mm. Och så kommer det fortsätta. Ja, det kommer det. Pust och stånk och stön. Ja, jag tror, att, jag tror, att, ganska många håller med om ert val, att det är ett av... Eh, världens bästa låtar. En av världens bästa låtar ja. i år. No, nej. Ever. Ever? Ja. Varför? Nej, men, eh, man blir bara så jävla glad på den här låten alltså. Jag var asmosig innan jag kom hit och nu så fort jag hör de här trummorna trumma igång bakgrunden, skiner som en sol. <laughs> Inte han då, men jag. Hur gick det till när ni gemensamt skulle välja en låt och du vann? Jag, skick, jag skickade förslag eh, och sen så sa jag att vi kunde spela den här låten fast en remix. Fast Johannes sa, nej, eh, nej. alla ni sa att vi skulle ja. spela originalet för att originalet är mycket bättre än vad mixen ja. Vad gör du ens här Viktor? Dricker öl <laughs> och är glad. hold on. så vackert. Det är så mycket... Det är är det. Så, det är det. Så får man lägga vad man vill i det ordet. Ja men så på hjärtat här. Ja. Så. Hur känner du dig Viktor? Jag tycker också att den är jättebra. Den är, ja. bra, den är bra för att den inte låter, ni. den låter inte jättemycket som Drake, det låter som en disco-låt liksom. Och disco är bra. Om du hade fått välja en helt egen favorit från sommaren, vad skulle det varit då? Uh, jag skickade ju in en eh, ASAP Rocky remix från Ryan Hemsworth Britney Spears och ja, den är så jävla fantastiskt Den är också bra. Mm. Spring Breakers-känslan. Ja, väldigt Exakt. så. Väldigt så. Jon eh, Lax står här bredvid och väntar på att få eh, en egen mick. Vill du lämna över Viktor? Eh, <laughs> tack för i sommar. Tack för att vi fick vara med. Och Brännskoj. Viktor och Johannes ja. från Shitface. Bästa podden. Så gulliga. Hej Jon. Hej. Hur mår du? Bra, tack. Det, ja. v vad kände du när vi satt och lyssnade på, på, på Drake och Majid Jordan? Eh, glada känslor. Typ. Ja, jättebra låt. En du, av absolut mina favoriter i sommar. Du är en av de som har lyssnat på den här på repeat. Ja, jag gjorde det under en ganska kort period i alla fall. Väldigt, väldigt mycket. Sen har jag inte lyssnat på den igen. Lite så. <laughs> Förrän idag. Vad, vad, kallar man sådana låtar? Eh, man kallar det typ obsessiv, jag vet inte, någonting. någonting. Va, vad var det som fick dig att sluta? För att det blev lite för mycket av det goda, tror jag. Mm. Hur skulle du beskriva musiksommaren 2013? Mm, jättesvår fråga. Jag, jag, jag, funderade på det innan jag satte mig här nu, vad jag lyssnat på i sommar. Jag kommer typ inte ihåg. Eh, det har väl varit det vanliga, så här, ja, somriga låtar. <laughs> Gubbar och tanter från Kalifornien och eh, R&B. Åh, oh, den ja, bästa mixen. Ja, ja. Vi, vi, förenas där, ja, känns ja, men som. precis. Uh, man kan läsa mer musiktips från Jon och eh, Lisa mm. som du bloggat tillsammans med på rodeo.net. Där precis. finns också Jenny och Vänersborg. Ja, så smidigt. vad, <laughs> vad, ska, vad ska vi lyssna på? Uh, vi ska lyssna på Liz och Ryan Hemsworth med en mycket bra låt. Varför har du valt den som eh, sommarens val? Eh, jag tycker att den är lite bortglömd. Eh, ja, jag har inte tänkt så mycket på den och ingen annan verkar heller ha gjort det, men den är svinbra. got a house on the hill, chromed out right, you live lite läskigt. <laughs> Vi försökte ta en gruppbild här samtidigt som... Eh, <laughs> ja, och nu sitter alla uppradade mitt emot mig som någon så här idoljury. <laughs> Hur kunde du välja den här låten John? Uh, uh, ja, jag vet. Uh, jag får skämmas. Men jag håller verkligen med dig. Det här är en bortglömd pärla. Mm, eller hur? Den måste ha kommit samtidigt som eh, något helt... Något eh, jättestort. Någon Ja, eh, precis. jag kan bara inte komma ihåg vad. Nej. Och den, den är ju så bra för att den, den är så här en uppdatering typ av Shakespeare-soundet från så här slutet av 90-talet och början av 2000-talet. Så här Bills, Bills, Bills och um, No Scrubs. Ja, det är Alla de låtar. Ja, den är, ju så här, den är ju typ en, en cover på hela det soundet. Ja. Jättefin. Mycket bra. Ja. Brian Hemsworth eh, glänser inte alltid men... Eh, Nej, han glänser jag... aldrig skulle jag säga, <laughs> förutom här <laughs> faktiskt. Uh, ja. Uh, innan vi plockar in uh, dagens sista gäst så petar jag in en sån, en sån där supermega favorit från mm. sommaren mm. som jag vet att du gillar också. Älskar den. Future Brown ja. tillsammans med Tink. Precis. Hur skulle du beskriva den låten? Uh, ungefär som du beskriver den gång på gång, att den är så mörk och lite läskig. Och, men samtidigt så är den ju väldigt festlig också. Super! Ja, precis. <laughs> liquor in your body. Fuck this club, let's get drunk. Why you talking to me? Don't you wanna party? Put some liquor in your body. Fuck this club, let's get drunk. Why you talking to me? Let's go stupid, where's my music? Hit that dance like you wanna abuse it. Don't say shit when I'm in my zone. Mix that shit with a little patron. Little more turn up, leave them with a boner. Baby, you a dog, let me meet that owner. Meet my friends and let's make plans and let's get fucked up while we can, right? These bitches ain't loud enough, and these niggas ain't doing shit. Family cooped in the back of the club, and you best believe that I'm doing shit. Feel that up in your chest, bitch. You better move like a fucking reflex. I'ma wild out like I'm strapped in the vest, and if you want some, you can be my guest. Be my guest, I'm not impressed. Now put that rookie ass nigga in a dress, cause he ain't on much, and I'm too important. These hair pumps, you can hardly afford them. Don't waste your time, waste my drink. Out my mind, and I can't think. I'm fucked up in this club, so why you talking to me? Don't you wanna party? Put some liquor in your body. Fuck this club, let's get drunk. Why you talking to me? Don't you wanna party? Put some liquor in your body. Fuck this club, let's get drunk. Why you talking to me? Don't you wanna party? Put some liquor in your body. Fuck this club, let's get drunk. Why you talking to me? Don't you wanna party? Put some liquor in your body. Fuck this club, let's get drunk. Why you talking shit? Let's go stupid. Where's my music? Hit that dance like you wanna abuse it. Let's go stupid. Where's my music? Hit that dance like you wanna abuse it. do that shit when I'm in my zone. Fix that shit with a little patron. Little more turn even with a boner. Baby, you a dog, let me make that owner. Eat my friends and we can exchange. Let's get fucked up while we can. These bitches ain't loud enough. These niggas ain't doing shit. Family cooped in the back of the club. Best believe that I'm pouring shit. Family cooped in the back of the club. Best believe that I'm pouring shit. Fill that up in your chest. Better move like a fucking reflex. I'm a wild up like I'm trapped in a vest. If you want some, you can be my girl. Don't you wanna party with some liquor in your body? Fuck this club, let's get drunk. Why you talking to me? Alltså den där eh, liksom tonartshöjningen där på slutet. Mm. som en slager, eh, som ett slag, slagertrick typ. Mm -hmm. så bra. Mm. Jag instämmer. Den som sitter här och nickar uh, nejt <laughs> mitt emot mig på trädgården just nu är Sanna Berg. Hej. Välkommen. Tack. Välkommen tillbaka. Tack. Det var ju inte så länge sedan Nej, jag var här sist. Typ förra veckan. <laughs> <laughs> men såklart ville vi ha med dig på reunion. Uh, hur mår du? Jag mår bra tack. Vad tänker du när du hör eh, Future Brown och Tink, Wanna Party? Det är ju en bra låt, men det är ju inte min bästa Tink-låt. Varför det? Alltså, eh, ja, Eller vilken inte. är, vilken är din bästa Tink-låt? Oj, det är jättesvårt att välja, men eh, det finns en låt som heter Rarys and Rovers som är från hennes senaste mixtape, Blunts and Ballads, som är jätte, jättebra. Och om man gillar den här eh, Future Brown-låten tycker jag verkligen man ska lyssna på eh, Blunts and Ballads med mm. Tink hela mixtapet. Det är ju någonting med hennes uh, alltså så effortless uh, liksom flow ja. som är så jävla grymt. Hon ja, är verkligen. sjukt tillbakalutad men ändå så på. Mm. Liksom. Mm. Det är helt fantastiskt. Mm. Och bara, bara det där fnittret i början. Ja. Är, alltså, hon skulle kunna fnittra över hela låten. Och så skulle jag Sjukt bra. Uh, vad tänker du om sommaren i, stort? Uh, hur har din liksom, min musiksommar Musiksommar har varit bra men som alltid på sommaren så gör man ju ganska mycket andra saker och det är alltid lite svårare att hänga med. Så jag känner alltid att jag hamnar lite efter under sommaren och har så här jättemycket musik som har kommit och liksom ta igen sen. Ja. Så det är det jag jobbar på nu kan man säga. <laughs> Är det en sån låt som du har tagit med dig? Um, nej, egentligen inte. Den har jag nog lyssnat på mycket hela sommaren. Den kom i maj, tror jag, ja. eller juni. Va, vad är det för någonting? Vi ska lyssna på Ty Dolla Sign med ah. oh, låten Paranoid. Uh, club with no panties. Little bitch used to be my favorite. But now we don't speak the same language. I love my bitch, I can bang it. So my dark skin bitch know how to take dick. I got them both the same damn red bottoms. And bought them both the same been smoking and sipping. I'm fucking around with two bitches, but I never met them most my missus. I got a Spanish bitch, her name Miha. See, all my bitches is bad, I'm not T.I. Ain't no tinies around me, uh-uh, bitch. The only thing I got is a long dick. Two of my women conceded, like Mike, I beat it. No bud, I beat this. I get them higher than Jesus, and when I pull out that penis, she like, whoa. She got a truck full of ass, I got a tow. See all my niggas is ballin', we got dope. I got a car full of bitches, see, I'm a pro. See, it be two for me. I'm a pass the rest. Soon as they pass the test, I put dick on their breast. I came on their chest. Ain't no cuffin', we fucking. If the muffin be bluffin', I get the acting like rough, when I'm like, nights like this, I wish that my bitch would call, I seen two of my bitches in the club, and then all they know about it tripping. I've been smoking and sipping. I've been fucking around with two bitches. But I never made them Ty Dolla Sign. Alltså, hans... Um, han har också väldigt speciell stil. Mm. Väldigt melodisk. Det gillar vi. Det älskar vi vad är det mer som är bra med den här låten? Alltså jag älskar Paranoid. den här eh, konstiga slingan som låter lite som en så här eh, hit man gillade på högstadiet. Jag vet inte vad det är samplat, om det är samplat, men det påminner extremt mycket om någonting. Barndomssomrar. Ja men jag tänker på <laughs> typ så här, <laughs> ja men verkligen, men jag tänker på typ så här I'm blue dabadi dabada. Just det, ja men det är någonting banger. med Aquade följden tror jag. men, uh, vi, vi, har fått en favorit i repris här på, på andra micken. Woho! Hej Viktor! <laughs> Välkommen tillbaka! Hej, tack! Jätteglad nu! ja, vad skönt. Vi kom ju på att det finns en låt som du skulle kunna skriva under på kan vara en av sommarens absolut bästa. Ja. Ja. Ska jag säga vilken det är? <laughs> Nej. Nej kan, kan, vi inte, kan vi inte dra på det lite ja, mer? Men hur skulle du, okej, okay, utan att berätta vad det är, hur skulle du beskriva den? Um, som, uh, jag, jag, tror att, jag, att, vi pratade om det sist gång också. Jag skulle väl beskriva den lite som uh, Shaggy, fast bra. <laughs> nu kom du iväg allting. <laughs> eller? Va, eller va, vad menar du med Shaggy? Vad menar du med Shaggy? <laughs> okay. Jag kanske gav bort det där. Jag, jag, vet, jag, vet, inte vad jag ska säga. Den är skitbra. Sommarens, det här är fan sommarens låt. Sanne, du vet ju också vad det är vi ska spela. Ja. Hur, hur skulle, du, eh, hur skulle du skriva om den här låten på eh, Piece eh, of Gold? Det skulle jag inte göra, Nej. till att börja med. Men <laughs> om du skulle prata om, om jag den skulle, i Vad blir det för rap? Ja, då skulle jag säga att den är alltså, tung och trappig men ändå lite så här, slö och god. Mm. Vad är det vi ska lyssna på? Shabba. Shabba. Shabba. Yeah. Yeah. Uh, turn me up a little bit more. Uh, yeah. Uh, short nigga, but my dick tall. What I told your bitch, dog. Only thug nigga down at the pitchfork. Dirty van bitches wanna suck my dick off. Papa's any for a penny, get the hit floor. Run up in the shit raw. I got a girl, I ain't never got no fucking condoms. If she caught me, then that bitch, I'd be pissed off. Real nigga shit. Bergie be mobbing all day. Probably with Marty or Jay. Them my niggas from back in the day. Tarzan ain't showing his face. He probably the one with the K. Front the needle in his spray. Two shots to a bomber clad man. Shot my range, let it go in your brain. Front, then he coming your way. Better send me dump, dump, then he coming your way. Duck when the bad man come. My youth don't rock with me. Coop full of bad hoes. They all wanna come with me got a coupe with a side hoe. Cause she wanna come with me. Shabba. Shabba ranks. Shabba ranks. chopping eh, that yay. They chopping them choppers to handle my problems, cause niggas be plotting these days. But that Rory kinda fast though. She tell me pump my brakes. You stuck with a fat hoe. And she wanna stuff her face. To all of my Dominican girls, them. All of my Caribbean girls, them. All my West Indian girls, them. I done fucked a million girls, them. With a little tinga ling a ling, school bell a ring. Hit her with my ding a ling a ling. Maybe run a train. Tell her that my niggas wanna bang. In a little brain. And she wanna hang with the gang with a nigga name. Shabba. Shabba shabba rank, shabba rank. too fake. in this bitch with the new wave. Looking like Luke Kane. With a blonde bitch that one is Luke Kane. Did she get the Batman like Bruce Wayne? Master Bruce! I be mobbing with the eat. Till my whole body the key. I don't give a fuck what you see. My whole team like a parade. 12 got bags of the hits. It leave me smoking all day. Me and Rock run trains on the hoe. He be like, bitch, don't touch my braids. Tobby's NVA. Putting producers in graves. Yim's got a bottle of Henny, going straight to the face. Time got a bad hoe. But she tryna come my way. But he got my last hoe. So shit, man, it's okay. Shut, shabba ranks. Shut, shut, shabba ranks. Vad säger du Peter? Är det en låt eller? Ja, i vissa sammanhang, absolut. Vi har ju spelat en del skivor här på Trädgården i sommar. Ja. Eh, det här är en av de låtarna som vi har spelat kanske ett, fyra gånger samma kväll. Per kväll, <laughs> ja. herregud. lite olika versioner. Det kommer nog bli lite ikväll också tror jag. Ja. Jakob Kandin är här. Hej. Hej Jakob! <laughs> Big boss på, på Trädgården. Uh, vad, vad, tycker du om eh, DJ som spelar samma låt fyra gånger på en kväll? Det är inte indie, är inte det? <laughs> Kanske. Jag vet inte. Jakob älskar att spela samma låt flera gånger samma kväll också. Absolut. Vad har du för sådana låtar som du gillar att köra på sommaren? Eh, Toto Africa, helt fyra gånger. Fyra gånger på raken? Absolut. <laughs> Hur känns det idag? Det är sista, sista kvällen på Trädgården, sommaren 2013 eld och vatten. Det känns bra tycker jag. Mm. Det är sommarvärme. Vi har suttit och typ duckat och hållit för öronen för håller på att testa någon slags pyroteknik. Vad är det som mm. kommer hända ikväll? Jag vet inte. <laughs> Jo, det gör du visst det. Det är massa härliga människor som kommer hit och bjuder på sin, eh, sin kärlek eh, i form av musik och sen så smäller det lite i hörnen. Och det har varit väldigt mycket kärlek och musik ja. här i sommar. Bästa sommaren ever tror jag på, på Trädgården. Jag har ändå varit med länge ja, sen vi körde på, nere vid Klara sjö. Du har varit med sen klapp, klapp och lunch. Hak. Vi, vi är gamla nu. Ja, det är bra. <laughs> Eh, vi har haft ett väldigt bra gäng här i sommar också varje lördag. Uh, en, kanske ska jag bara skicka en hälsning till dem. Kakan Hermansson har varit med. Uh. Vasima. Ska du rabbla upp alla nu? Henrik Hallberg. Henrik Hallberg. <laughs> Henrik Öhman. <laughs> Det är så många. Eh, El Perro del Mar, fast det var i Göteborg. Men eh, sjukt bra gäng. Gin mm. Mustafa har också varit här. Leo eh, Forsell. Leo Forsell. Det var i våras, vi räknar inte det till sommaren. Men vi vill i alla fall bara säga stort tack till er för att vi har fått vara här. Stort tack till er för att ni har förgyllt de här lördagarna med bra musik, människor och Irish coffee. Ja, väldigt mycket Irish coffee och extra grädde mm, har det varit. <laughs> Jakob, eh, nu får inte du välja någon låt, men om du hade fått, vad, vad hade du valt då? Som Toto Africa. <laughs> Finns en anledning till varför Jakob inte har varit gäst. <laughs> Ja. Uh, vi ska avsluta med någonting som jag vet att du gillar väldigt mycket, Peter. Ja, Anna Melina. Uh, på något sätt så får den här passa lite till sommaren tror jag, för att, eller förlåt, till hösten som komma skall. Uh, ah, tänk inte på det nu. <sighs> Nej, men en eh, väldigt fin låt. Mycket eftertanke. Eh, tills det blir lätt. <laughs> Mycket eftertanke, djup suck. <laughs> eh, Genova, ni har ju inte lagt ner. Det är inte så det är. Det här var ju bara en liten eh, sommarreunion, lite firande. Ja. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Då ska vi hänga med eh, publiken på The Dream. Det kommer bli fantastiskt. Det kommer bli grymt. Tack och hej! Ses snart. hej. Du vet, jag står här say she's made. Joy.